Eta atzokoan, eh, aipatzen genizuen bezala, ba, e, gaurko Andreak, eh, elkarteak ama urte bete bitu aurten, eta bueno, ba, urte horren hori ospatzeko e, bihar larun batarekin, ba, esan dezakegu egun osoko programazio antolatu butela, e, ez nola nahikoa eta gainera solidarioa, eh, eta horren berri emateko, ba, Irenek asteztu bitugu, telefonen beste muturrean, Irenek, aixo egunon? Baita zuri ere. Egunon, bai. Egunon. urte, errex esaten da, ezta? E, azkar pasadira? Bai, azkarregi. E, hemen e, berdintasun munduan sartuta eta hola, ba, ez gira konturatu ere. Hmm. Uztailan bete genitun eta, bueno, ba, zerbete egin behar genula, e, ba, bueltaka eta ez erreixa, trazte egun ideia, beste era batera ospatu nahi genuen. Hmm. E, urteotan egindako lanari esker, aurrera pausoak eman direla, uste duzu? Bai, ama urtetan gauzak aldatu dira. Adibidez, ba, bueno, hasiera batean e, feminismo hitza aipatzea ere, ba, zai egiten zitzaion jendeari, ez? Mm. E, horregatik berdintasunarekin hasi ginen. Bueno, aurrera pausa asko izan dira, bai, naiz eta momentu hauetan ere pentsa, kada puntutxo bat dagola, ez? Hmm. Ta, baina, bueno, Beti aurrera. Bai, e, begira, legeak aldatu dira, eh? E, bueno, e, sexu erasoak bestera batera ikusten ditugu. E, Berdintasun tagerrak e, e, zentruetan, ikastetxetan ere ematen dira. Bueno, ba, hmm. pixenaka, pixenaka. Emakumeak ere konturatu gara elkarrekin indartxeagoak erala. Bueno, Bai. Horako Bai, horren ondorioz dira, ma urte hauetan, eskualdeko beste eragile feministekin indarra batu bitu zutela, ez? E, ba, e, azalako gaita bost edo e, martxoak sortziko mobilizazioetan adibidez. Hortan ere bai urratsak eman direla. Bai, noski. Uhuh. Hala izan du da. Uhuh. Eta, bueno, hemen ere bere alaba ditugu emakumenetxe bat, e, a lortzen dugun, baina, bueno, Hmm. ari gara. Pizkanaka, pizkanaka. Bai, bai ama urte esan bezala, eta hori ospatzeko, ba esan dako, abiarlaren batarekin egun osoko egitaraua eta solidarioa. Izan ere, helburu jakin bat du, ez? Antolatzen muzuten guztia. Bai, izen, naiz eta ala da. naiz eta, bueno, aurrera pausu txikiak izan, bueno, da, alariaztien, bai, ipatu dudan bezala, ba, bueno, horren indarkerian matxista e, ezagutzen dugu, a, duela ama urte, garrantzirik ematen ez genion e, gauzei orain ikusten dira indarkeria direla, ez? Baita ere, e, bueno, ba, instituzioetan e, aurrera pausuak izan dira, baina doberan dikan, e, bueno, ba, emakume asko e, era prekarioetan daude eta e, gertatzen dena da ere, ba, jurikatura eta e, ez dago, eta baita ere profesionaltasunak bueno, ez gata dela oso ondo prestatuak. Orduan, aholkularitza, kalitatezko aholkularitza bat lortzeko, ba, egin duguna da, e, bueno, ba, behar aldi solidario hau antolatu, ez? Bai. Indarkeria e, egoeran dauden emakume eta aurretan erabentzako, ba, esan berzela, aholkularitza psikologikoa eta juridikoa jasoa alizateko diru laguntza lortzea, dirua lortzea, hmm, eh, Ongi da. Eh, jardunaldi solidarioa, esan bezala, eh, hainbat jarduera proposatzen dituzute baita azoka bat ere, eh, ez banaiz, bai. zer antolatu duzute? Eh, biharko. A ber. Zure esan duzun bezala, ez, jardunaldi sol, solidarioa, baina baita ere giro alaian egingo dugu. Orduan, ekitaldi anentzak izango dira. E, alde batetik, garko Andreak elkarteak e, postu solidari bat e, eta elkartasunezko postu bat antolatu dugu, e, gauza gauzatxoekin, bitxiekin eta bigarna eskuko arroparekin. Postu hortan bertan ere, e, irungo saltokien sari intezga dituzten soske eta txartelak ere izango ditugu. Hm? E, gero, nola, e, gure helburuen artean, ba, emakumeak egin dituzten ditugun jakinduriak eta erronkak e, gure helburuan dauden lehenengo lerroan jartzeko ba irungo eta bidasa baierako eta artistekin postuak ere izango ditugu baita ere e, jende animatzeko ez e, parte hartzeko ba jardunaldi bereziak antolatu ditugu jende guztientzako eh Bai. Eta eguna bukatzeko musika emandaldi txiki bat izango da. Bai? Mhm. Ere, <laughs> emakume raste batzuk egingo dute animazi da. Vale. Eta arratzolde momentu horretan izango da e, sari banaketa. Sari banaketa ongi da. Bai. Bai, e, <laughs> sariak aipatu, da, eh, bai, jargi espa urbano, masaje espa bat, e, Felix Maso jatetxean bi pertsonentzako bazkaria, txokolate irunen ez, txokolate xorta bat ere izango dela, e, beno, ba, nola itere, babes eman dutenak ez, ekimen honetan. E, ez dugu aipatu, irene, baina, e, hau kalean e, egiteko asmoa guztu, ez? E, goizeko amaiketatik aurrera. Bai, bai, barkatu. <laughs> Eh, esango dizut eh, programazioa, ze esan dudan bezala, jende guztiak parte hartu dezake, bai? Bai, bai daude postuak, baina baita ere, eh, bueno, ba, zuk esan dezun bezala, eh, kale nagusian izango dira, baina, gira, ekitaldiak izango dira. Amaikatik, amabitara, mitfundneza pra praktikatu. Hemen eta orain, amaia horietarekin, mm. jende guztientzako izango da. Bai. Amaiketetetatik, ordu bat biodantza saio izango dugu Maribi Frankoarekin, dantzaria. Oso entesgarria, eh? emakumeak gizonak eta nahi dutenak egetorri daitezke. Eta e, bostatetatik zeitatetara, e, eh, joga solidarioa, estudio sol delotorekin. Ekin ekintza guztiak lau euro, kostatzen dute, ba, ez da kostua behitzik eta aportazi bada elburu hau lortzeko. Vale. Eh, aipatu ludoteka zerbitzu ere, proposatzen gustutela, ez? Baita ere. Bai, bai. bai. Gainera, eh, eh, ematen duen emakumeak, emakumea oso no emakume interesgarria da. Oso eh, bueno, mm, eh, eskarmento handiakoa. Eh, berak eh ospitaletan eta eh minbizia eh, duten aurrekin eh, ba, klon eta bueno, alaitzen eh, egon, egoten egon mm dutakoa da. Bai, aurrekin ospitaletan. Ongira, bai. ba, deialde horrekin geratzen gara, ba, esan bezala goizeko amaiketatik atxaldeko sortziak arte, e, kale nagusian hor karrikarekin bide gurutzean, ez? Bueno, hor, kale nagusia. Ba, dira postuak bai. eta egongo gara gunosan zehar. Hmm. Ongi da, ba, gogoratu, e, eh, ama betetzen dituela, garko Andreakek eta eh, ekimen hau guzti antolatu duela, ba, esan bezala, indarkeria matxistaren biktimak laguntzeko, gehien bat, ba, aurkularitza juridikoa eta psikologikoa e, segurtatzeko. Dirua beharrezkoa baita tamalez, ez? E, gaur egon oraindik ere aipatu duzu bezala kalitatezko aholkularitza jasotzeko. Hori da. Hori da. Hala da, bai. bai. Ba, Irene Kastezubi esker mila eta esan bezala, ba deialdi bai. egina, eh? Ba, bihar larumatarekin, eh, ba esan bezala, irungo kale pasatzea jendea. Hala da. Animatzen zaituztegu, eh, ondo pasatzera eta bueno, ek, jardunaldi tan parte hartzea. Ongi da. asko, Koldo. Bai, Irene, mi esker zuri, izan